berriak zazpi gaur astelena da eta hau berrion albistegia duzue, berrioza herri erratiaren albiste mankizuna, zeberri berri dakarzki guzu, xabi? Bai, altxariak eta etxetresnak kalean usteari erreferentzia egiten dion bandoa. Berriozarko udalak bando bat herriratu du altzariak eta etxetresnak kalean edota zaborrontzietan ustea debekatuta dagoela oroitarazteko. Araua usteagatik ordaindu beharreko zeapena zazpire honda berrogeita mar euro eta irumila euro arteko isune izango dela zehazten da bandoan bertan. Hala, bankomunitateak tamaina handiko ondakina jasotzeko zerbitzu berezia du duela ezagutarazten da. Horren bidez, etxetik bertatik jasotzen dituzte. Aurretik, behatze lau zortzi, oita mar, oita zortzi, laro oita telefonoan edo irubbikoitza.mzp.es horrialdean eskatuta. Eguzki plaza elkarteak irratigintza taierra antolatu du. Eguzki Plaza Elkartearen komunikazio proiektu komunitarioaren barne berriozar erratia erriari irekitzeko asmoz elkarteak erretik gintzako talerran tolatu du. Formatakuntza teorikoen aurriaren emesortzean egingo da kazetari bat izango da entonazioaz, temporizazioaz eta bestelako gauza tekniko eta hitz egingo duena. Urriaren emeretzean ordea goizean taler praktikoa egingo da. Honetan, programa simulakroa egingo dute partea hartzaileak. Izena emateko epea irekita dugu jadanik, urriaren amaseian itxiko da. Inskripzioak egiteko, berriozar irratia arroa gmail.com Izen abizenak naiz telefonoa dira, bidali beharreko datuak. Aste azken honetan aurkeztuko da mintzakide berriozarren Udaleko euskara teknikaria izango da asteazken honetan arratsaldeko zazpiretan kulturgunean mintzakidea aurkeztuko duena. Mintzakide egitasmoa euskara hitz egiteko ohitura duten lagunak hitz egiteko ohitura ez ekin elkartzean datza. Euskaraz den harreman atxigin baten bitartez hizketarako jari egokia lantzea, mintzatzeko ohitura aldatzea eta harreman sareak ehuntzea ditu xede. Azken finean programa honek euskaraz komunikatzeko eta gozatzeko guneak eskaintzen ditu berrioz arrentzeazki astean behin elkartuko dira mintzakide taldeak. Eta kirolaz mintzatuko gara orain, e, segidan Berriozarko Futbol Klubeko taldeek jokatutako partiduen emaitzak entzungai e, eh, regionala taldeak e, San Jorgeren kontra lehiatu zen, e, eh, zandu zelain eta galdu egin zuen mm, lau eta bat. Halaxe berriozarko gazteak etxarriaran atzen aurka, jokatu ziren berriozarko zelaian eta hauek ere berriozartarrak galdu egin zuten partida bi eta lau. Eta KDTA taldeak betik oskorren kontra lehiatu zen lekun berrin e, zeru eta utzi irabazi zuten. Alaxe eta PKDTak deskantsua izan zuten aurreko asteburuan aurrak A ardoiren aurka lehiatu intziren berriozareko zelaian hauek ere lanun batean eguerdiko amabiretan eta hauek galdu intzuten zero bat Aurrak bezan zerninen kontra, e, Unibertsitate Publikoan lehiatu ziren, bi eta bat e, ira, engaldu zuten bai. Bai, eta emakumezko futbolari dagokionez, e, emakumezkoen regional taldea Kitaroa uarteren aurka lehiatu zen aurreko igandean eguerdiko amabiterritan, eta bost eta bi irabazi zuten berriozarko emakumeak. Eta gizonezko sortxiko futbolaren eh, dagokionez e, A taldeak eh, gazte berriaren kontra lehiatu zen berriozarko futbol zelaian bi eta lau galdu zuten berriozarkuntarrak. Alas eta B taldeak urradesen aurka lehiatu intzan eintziren ripagainako zelaian eta hoesek irabazi intzuten berriozartarrak bi eta sei irabazi. Eta ze taldeak e, bai de eh, guesen kontra jokatu zuen berdin, eta eh, sortatu zen e, le, partida honetatik e, bi eta bi. Oso ondo eta de taldea santzerrinen aurka lehiatu egin ziren berriozarko zelaian eta berriozartarrak iru eta bat irabazi zuten azkenik. eta bestetik Berriozar Futbol Klubaren deialdia. Baina esken futbol zortziko talde bat osatu gabe geratu denez, taldea osatze aldera, amaik amala urte bitarteko neskak animatzeko deialdia egin du berriozar futbol klubak. Interesatuak daudenak, urrengo telefonoetan informazio gehiago eska dezakete. 6-6, laroita mairu, laroita bi, lareunda berroita lau. Eta 6-6, zortzireunda mabost, behatzireunda amar telefonoetan. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio iragarpenak garazi. Bai, Xabi, goizean lainoa eta lanbroa sortuko direla, zerua tarteka odeitxo hongo da. Odeitza txikituz joango zaigu, goizean parte zodeitua edo gutxirekin gelditu arte. Nora bidea aldakorreko aizea hola ibiliko da eta unaren erdik orduetan iparreki aldekoa nausituko da tarteka bizi. Temperatura masimoak utxi edo nahikoa igoko dira. Eta hau izan da guztia gaurko irikiari dagokionez informazio gehiago datu zen orduetan berrioza herratiaren sintonian FMko eun sortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.